Jons teus douz a zervich ma hentan dit ar lene Hag emeus, o min duen gle an dit vizei. Just war, me gafes kuifez e a liz ar gliz witan. O liz ar gliz Pareg ar lafes ke zede, hein Nou lanke vefe dan veien me skwitir. Un affer l'œil de Gwell ran, a pete fodil la kafen war de liz di hon Ma helfes hat skwivan pez meus la kied ma Mat, gottes, hant de dappe me lunedo. jean teus deus a servis moa rente dit ar lene? Hag emeus o min duen an dit vize? Just oar, me garf e skif eze liz ar gliz huitan. O liz ar gliz, peur a graf eus ke zeid an? Nou lanket vefe an vi en meus un afer leu ade. Gwer an, a pet fodi dil la kafen oa de lizer di hon? Ma galfes hat skrivon a pez meus la ki ed Mat, gotus, hon de dap me lunedo.